Коли Нансен повернувся від своїх собак, обличчя в нього було радісно схвильоване. Цей чоловік справжній талісман нашого нещасного дому, ще жодного разу не бачила його невдоволеним або злим, хіба що в тому випадку, коли Наріта мордує свого чорного пса. Ескімос із якимось спокійним натхненням виконує будь-яку роботу. Воістину талісман, диво природи. Про подібну людину писав капітан Роберт Скотт. Його експедиції до Південного полюса був такий собі малюк Боуерс, котрий, здається, і загинув разом з ним. Я спитала Нансена, чому він зрадів. Біла швидко-швидко народитиме цуценята, місіс Кет. Це і справді зворушувало. Ви ж мій земляк? У вас є родина? працюю на Басінова земля, хоч родитися на Гренландію. Але дружина і діти жити на Бафінова земля. Фробі Шербей чули, місіс Кет? То відомий порт на канадській півночі. Я там ніколи не була. А два роки вже працюю на англійській криголам. Добре платять. Недобре платять у Фробі Шербей. Ви вмієте читати і писати? Нансен відповів читати і писати по-датському, а по-англійському ні. Розумію, коли читати хтось. А скільки у вас дітей, Нансен? Сім дітей. А ще троє помирати схотіли. Семеро дітей. І вони вчаться? Вчаться три. Старший панок уже мисливець, дужий панок. А ви розумієте мову канадських ескімосів? Спершу не розуміти їхніх мов, а потім розуміти. В них там чотири мов. Виходить, Нансен справжній поліглот, розмовляє щонайменше сімома мовами, а ми всі щонайбільше двома. Ескімос розчулився і привів у приміщення суку. Вона була зовсім біла і незабаром мала привезти цуценят. Я спитала від пса містера Наріти? Не від наріти пса, від Пірі. Пес містера Наріти дуже-дуже злий, а сука містера Наріти дуже-дуже хороший. Не ну, проти зими. В неї буде дітки від пірі. Дітки теж не проти зими. Сука вляглася біля порога тулячись до самих дверей. Їй було тут надто жарко. Підійшло кілька колег, і Дон Фернандо заходився гладити суку по спині. Вона розвалилась і підняла ноги догори, щоб чухали їй під черевом. Нансен задоволено сказав дуже-дуже лагідний сука. Цуценята будуть неабиякою розвагою для всіх нас. Мене тільки здивувала несподівана поведінка Дона Фернандо. Цей чоловік завжди мовчить, очі в нього якісь насторожені страдницькі. Я не зношу погляду таких очей, наче в чомусь перед ним завинила якийсь абсурд. Я здогадуюся, чому так поводить себе цей чоловік. Він представник хунтівської чілі. За це всі і ігнорують його. 26 червня. Подія номер 2 Біля нашої бази весь час товчеться кілька пінгвінів. Серед них є альбінос. Зовсім білий і тримається віддалік від інших, бо коли підходить до них, вони сердито джерготять і починають його дзьобати. Але мене лякається і дає себе гладити по голові. Я виніс їм кілька шматочків сирої тюленини. Пінгвіни лише понюхали і відійшли. Зате Альбінос не відмовився. Я поляпав його по спині і запросив приходити ще. А він вдячно покивав головою чемно і стримано водночас. Це було вчора. А сьогодні пінгіни знову прийшли, стали коло дверей і заходились голосно кликати.